hiyo wanawake wa Kiislamu ni jukumu lao kuandaa sehemu maalumu kwa ajili ya ibada na akaipa hadhi yake, na hata watoto waelewe kwamba hii ni eneo la ibada anayoswalia mama. Kwa hiyo hata Juwairia radhiallahu ta'ala anha alikuwa akiswali, na baada ya kuswali alikuwa akikaa katika sehemu ambayo aliyoswali katika nyumba yake katika zile nyumba za mtume sallallahu alaihi wasallam tadhkuru llaha subhanahu wa ta'ala anamtaja Allah katika kuleta adhkari zile za kisheria subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar na hili jambo lilikuwa halimpiti lakini bila asaf kwa masikitiko wengi sana e, miongoni mwa wakina mama wa Kiislamu. Mambo haya yanawapita sana, kwa sababu idha sallat tusalli ajila, mara nyingi wakina mama wa Kiislamu mnaposwali anaswali haraka haraka e, yani kama vile mtume anafananisha kama anapodokoa yule jogoo. Na kwa nini anafanya hivyo? unaweza kukuta mama wa Kiislamu yeye anaingia katika ibada ya swala wakati pale kwenye gesi labda ameweka maziwa kwa hiyo inabidi ile swala aipeleke katika spidi kali ili aweze kuwahi yale maziwa au aweze kuwahi kile kitoweo alichokuweka katika moto jambo ambalo linaosababisha wanawake wengi wa Kiislamu kukosa zile adhkar kukosa ile taqarrub ila Allah tabaraka wa taala kujikurubisha kwa Allah unaposwali mwanamke wa Kiislamu kaa kitako tulia katika kumdhukuru Allah kumtaja Allah kuleta zile adhkar za kisheria ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha na huyu Juwairia bint al-Harith radhiallahu ta'ala anha anapigiwa mfano kwa hiyo mara nyingi wanawake wa Kiislamu wanapitwa na hali hiyo anaposali basi anaswali haraka sana thumma tatwi musallaha kisha anaukunja ule mswala wake wataqumu huna anasimama hapo moja kwa moja kwa hiyo wanawake lazima wamtaje Allah tabaraka wa taala na ndio maana kutokana wanawake kughafilika sana na hizi adhkar wamekuwa wanaishi wengi wao maisha ya wasiwasi maisha ya kusibiwa na, na, na, na, na mashayatini na mambo mengineyo kwa sababu unapomtaja Allah unaposoma sana Qur'an unapofanya sana adhkar Allah tabaraka wa taala anakupa hifadhi unapata hifadhi wewe na shaitan unapata hifadhi na hasad unapata hifadhi na ain hayo ndiyo mafundisho ya Uislamu na haya yote uweze kuyafahamu lazima uhudhurie katika vikao vya ilmu ndani yake utasoma utaelewa nini mimi baada ya kuswali natakiwa nifanye nini kwa hiyo tadhkurullah azza wa jalla watatma'inna eh unaleta unamtaja Allah na unapata utulivu lakini wala takun ajila wala usiwe ni mwenye haraka fanya ibada yako taratibu ukirukuu basi hatta tatmainna rakia kama mtume alivyomwambia yule musiu sala unaposwali hakikisha unatulizana ukirukuu unatulizana katika rukuu yako ukisujudu unatulizana katika sajida yako kwa hiyo wanawake wa Kiislamu wamekosa vitu kama hivi kutokana na muda mwingi wao kuharakia mambo jambo ambalo hilo linakuwa halipo sawa sawa na hii yawezekana wengi wao kama tulivyosema hafahamu yeye anasema nini baada ya sala kwa hiyo kuhudhuria katika vikao vya ilmu vitakusababisha wewe ufahamu mambo mengi sana katika dini ambayo asaf kwa masikitiko makubwa wanawake wengi hawayafahamu kwa hiyo ilami ayatuha almar'atu almuslima tambua elewa ewe mwanamke wa Kiislamu bishara hizi alizozitaja mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi akaanzia as-sala lakini jambo la pili mtume akasema wasamati shahraha akaufunga mwezi wake mtukufu wa Ramadhani ambao hivi sasa tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhan nasalullah tabaraka wa taala an yaktuba lana wa lakunna alqabul tunamwomba Allah tabaraka wa taala atukubalie ibada zetu atukubalie funga zetu atukubalie visimamo vyetu kwa hiyo hivyo hivyo bado tunapoizungumzia iyo funga lazima iyofunga pia iwe katika mizani ya kielimu yenye kusomwa, kuelewa ni mambo gani yanayobatilisha funga, mambo gani ambayo mwanamke wa Kiislamu anatakikana alazimiane nalo. Ibada ya siyamu ni miongoni mwa ibada ambazo wanawake wa Kiislamu wametajiwa kwamba wakilifanya tu hilo watapata bishara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kufunguliwa milango yote minane ya pepo, kisha wachague mlango wa kuingia. Jambo hilo si dogo, ndugu zangu. Kwa hakika pepo ya Allah ni kitu ghali sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea Imam al-Bukhari min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anasema man amana billahi yoyote ambaye atakayemwamini Allah kisawasawa wa rasulihi akamwamini mtume wake sallallahu alaihi wasallam kuyafuata yale yote aliyotuachia mtume kisha wa aqama salata jambo la pili akasimamisha swala hiyo tuliyoielezea kuisimamisha kwa kuelewa utaratibu wake wote wa sala lakini hivyo hivyo mtume akasema wasama ramadhan kisha akafunga mwezi mtukufu wa ramadhan kana haqqan ala allahi an yudkhilahu aljanna yani allah amejiwajibisha kwamba hiyo inakuwa ni haki kwa allah tabaraka wa taala juu ya mja wake kumuingiza peponi baada ya kusimamisha mambo hayo. Jambo la kwanza, al-imanu billah, amwamini Allah katika tauhid, kumpwekesha, kujiweka mbali na mambo ya shirki, kujiweka mbali na mambo ambayo yanayomuudhi Allah tabaraka wa taala, kujiweka mbali na kuomba kwa asiyekuwa Allah kama mambo ya mizimu na mambo mengineyo yote, mtu anamrejea Allah tabaraka wa taala, lakini vile vile akamwamini mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yale yote ambayo aliyokuja nayo nabii alaihi salatu wassalam lakini akasimamisha swala wa aqama sala akasimamisha swala kuisimamisha katika kuelewa sharti zake mubutilati zake nguzo zake sunna zake wajibati zake lakini baada ya hapo akafunga mwezi mtukufu wa Ramadhan basi Allah inakuwa ni amejiwajibisha kwamba atamuingiza peponi mtu huyo tena mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hajara fi sabilillah huyo mtu awe amehama amekwenda katika sabilillah njia ya Allah tabaraka wa taala au jalasa fi ardhihi allati wulida fiha au awe amekaa tu nyumbani katika ardhi ambayo aliyozaliwa lakini ametekeleza haya mambo mengine basi Allah ametoa bishara njema kwa kumpa pepo mtu huyu ambalo hili limekuwa ni jambo la pili kwa wakina mama wa Kiislamu kwa ile bishara aliyoitaja Mtume swalla sallama katika hadithi hiyo anayosimulia sahabi aljalil Abdurrahman bin Auf aliyepokea Imamu Ahmad kwa hiyo hii funga hii ambayo tupo mwishoni tunaimalizia wanawake wengi wa Kiislamu walillahi alhamdu wamefanya hidma nyingi na mnaendelea kufanya hidma nyingi kwa waume zenu katika nyumba zenu kwa sababu mwanamke wa Kiislamu anapofanya hidma anapofanya zile kazi mbalimbali mbali katika nyumba basi kwa hakika ana ujira mkubwa sana ana ujira mkubwa sana wa nahnu na'lam anna kathiran min an-nisa yata'abna fi hadha ash-shahr kathiran bisababi husuli al-amal ash-shaq fi al-bayt inafahamika kwamba wakina mama wengi wa Kiislamu wanataabika kiasi kikubwa katika majumba kwa sababu katika Ramadhani zile kazi anazifanya hali ya kuwa mama wa Kiislamu amefunga sawu eh mojawapo mathalan falwalad yahitaji ila khidmat watoto wanahitaji khidma kutoka kwa mama zao ikiwa katika kuwafulia nguo ikiwa katika kuwaogesha ikiwa katika kuandalia chakula chao maalumu, kwa sababu wao hawajafunga. Lakini kadhalika huyu mama wa Kiislamu, walbaitu yahtaj ila tandhifi, nyumba vile vile inahitajiwa kusafishwa, apige deki, afagie fagie. Lakini hivyo hivyo, walakli waltaami yahtaji ila tabhi, hivyo hivyo vyakula nyumbani vinavyotakiwa kuliwa vinatakiwa vipikwe kwa ajili ya iftar wakadhalika zauj yahtaji ila khidma mume afanyiwe khidma ikiwepo kufuliwa kuandaliwa nguo zake kunyoshewa lakini vile vile wa waktu liftar qad yahinu bisura وهي مسؤولة عن تجهيز الطعام للإفطار na hivyo hivyo e, wakati wa, wa, muda unaweza ukaenda kwa kasi kubwa, kwa haraka kubwa, lakini huyu mama wa Kiislamu yeye ndiyo anakuwa masul katika kuiandaa ile iftari kwa wakati. Wakati yeye anafanya hivyo, wanaume wa Kiislamu wengine wapo msikitini wanasoma Qur'an, wengine wapo wanafanya kazi zao za halali. Kwa hiyo la shaka mwanamke anakuwa katika khidma ya hali ya juu walidhalika fa inna almar'ata tat'abu fi shahri as-sawmi rubbama akthar min ghayrihi likathrati al-a'mal almutazahimati fihi bali mwanamke huyu wa Kiislamu katika mwezi wa funga yani kama huu tuliokuwa nao unakuta pengine kazi zinakuwa nyingi zaidi kuliko katika miezi isiyokuwa ya Ramadhani. Kama tunavyofahamu e, Waislamu wengi wanatawasa, wanajitanua zaidi katika mambo ya vyakula, mpaka wengine wanafanya israfu. Nakuta mtu anahitaji, anampelekea mama wa Kiislamu apike futari aina tano, sita, saba, na iwezekana pia kuna kheri nyumbani, mzee ameleta mayatima aftari nao au jamaa zake mbalimbali waftari pamoja sasa haya yote mwanamke wa Kiislamu anatakiwa apokee bishara kwamba yeye anapata fadhila kubwa sana aliulizwa al-allamatu ash-shaykh Saleh al-Fawzani هل تؤجر المرأة بطبخ الفطور بطبخ الفطور في رمضان je huyu mwanamke hivi anapata ujira kwa kuandaa iftar na vile vile kazi nyinginezo anazozifanya katika mwezi wa Ramadhani. Yawezekana mwanamke wa Kiislamu katika Ramadhani amekosa hata muda labda wa kusoma nini Qur'anil Karim, ambao min afdhalil a'mal bihadha shahr, miongoni mwa matendo yaliyo bora sana katika mwezi huu ni kusoma qurani Allamatul Fawzan anasema naam, hiya maajuratun fi hadha, kwamba mwanamke huyu wa Kiislamu anapata ujira mkubwa katika kuyafanya hayo. Limadha? Liannaha tuiddu taami, kwa sababu yeye ndo anaandaa chakula. Lissaimin, kwa ajili ya wafungaji. Wa hadha min taawuni ala albirri wattaqwa na haya yote yanahesabika ni katika mambo ambayo ya kusaidizana katika mambo ya wema na uchamungu fahiya maajuratun fi hadha huyu mwanamke wewe mama wa kiislamu unapofanya hivyo basi weka nia ya ibada na allah tabaraka wa taala anakupa ujira mkubwa sana lakini shekhe anatoa tanbihi kwamba wala yamnauha tabhu والعمل من التسبيح والتكبير والتهليل وتلاوة ما يحفظه من القرآن الكريم kwamba katika kufanya khidma hizo unapofua unapopika unamenya viazi unafanyaje basi kisikuzuie wewe katika kuleta angalau tasbih eh ukasema subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim eh, au katika ile hadithi mtume anasema kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fi lmizani habibatani ila rrahman subhanallahi wa subhanallahi alazim kwamba maneno mawili ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni mazito mno katika mizani lakini ni mepesi katika kutaja katika ulimi na anayapenda Allah tabaraka wa taala kusema subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim eh subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim kwa hiyo wanawake wa Kiislamu kuliko anapofanya hizi ibada labda wengine anajiliwaza kwa kusikiliza mziki mfano kusikiliza taarabu mfano kwa sababu mambo hayo yanampelekea yeye kupata dhambi aelewe anapofanya hiyo hidma anafanya ibada kwa hiyo haimzuii yeye kuleta adhkar lakini vile vile hata kusoma kile alichohifadhi katika Qur'an al-Karim haimzuii mwanamke wa kiislam alifanya khidma huku anasoma Qur'ani sura fupi fupi kwa hiyo vile vile hayo mambo anayofanya haimzuii kupata nini kushindwa yeye kumtaja Allah tabaraka wa taala kwa maana hiyo i'lami ayatuha almar'atu almuslima tambua ewe mwanamke wa Kiislamu kwamba wewe unapokuwa nyumbani ni amana wal amana kullu ma tu'tamanu alayhi min huquqi llahi au huquqi libad nasema ahlul ilmi kwamba amana ni kila jambo ambalo aliyoaminiwa mja katika haki ya Allah au haki za waja. Kwa hiyo hili jambo la pili alilotoa bishara mtume kwa wanawake wa Kiislamu wakilifanya, milango yote minane itafunguliwa. Ni pamoja na mambo haya pia, hii funga tunatakiwa tuipeleke katika hali hiyo, bali wamesema baadhi ya ahli ilmi katika athar, yani wale wanawake wa Kiislamu wanaofanya khidma katika mwezi wa Ramadhan huku wale wanaowahudumia wanafanya labda ibada nyinginezo ikiwepo kusoma Qur'an au kuleta adhkari mbalimbali basi hawa wanawake wa Kiislamu wanapata thawabu zote kwa sababu huyu anasoma Qur'ani anatarajia kwamba ikishafika muda wa iftar atakwenda kuftari ambayo iliyoandaliwa na huyu mwanamke wa Kiislamu. Kwa hiyo tunapofanya ibada hiyo tunapofanya khidma hiyo basi tanguliza ajiri kwa Allah tabaraka wa taala jambo la tatu mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hiyo akasema sallallahu alayhi wasallama wa hafadhati farjaha, mwanamke akajihifadhi, akajiepusha kuingia katika mambo ya haramu katika mambo ya fahisha waliyadhi billah basi moja kwa moja hili pia ni jambo kubwa sana ya wakina mama lazima mwanamke awe afifat mwenye kujiweka mbali na maasi lazima mwanamke wa Kiislamu afate nidhamu ya Uislamu ambayo aliyopangiwa na mume wake ndani yake ina baraka kubwa kwa hiyo akajiepusha na mambo ambayo ya haramu akawa katika kumtii Allah tabaraka wa taala akawa katika nafasi ya kujikurubisha kwa Allah ikiwepo kusoma Qur'an al-Karim Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'an al-Karim anasema kuwaambia wake wa mtume sallam e, eh, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma na nyinyi wake wa mtume muwe ni wenye kujikumbusha yale ambayo yaliyoshuka majumbani mwenu miongoni mwa aya za Allah yani Qur'anil Karim wal hikma na kufata sunna za mtume kwa sababu wamepata bakhti Qur'ani ikishuka wengine katika majumba yao lakini pia na Allah anawakumbusha na wao wajikumbushe yale yanayoteremka katika majumba yao